Astăzi să ne bucurăm, din mormânt Hristos a înviat, împreună să-i cântăm, celui ce speranța ne-a redat. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.